njyewe icyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijanye na kazoza k'igihugu cacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro nukuri ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki ndabaramukije mwebwe mwese muri kumumbiza nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro wibaza iki mukurikirana uyu munsi nk'aya mango mu kiganiro cuno munsi abanyagihugu batandukanye mu gisagara ca Bujumbura bishura ku bibazo bibiri bijanye nico bibaza ku biganiro vyarusha umuco wa gatanu bihuza abarundi hamwe n'icokogwa kugira ngo abitavye ivyo biganiro bafundike inyishungira kamaro ku barundi iki kiganiro mukaba mwagiteguriwe na honera muco turabahaye ikaze mu gutangura kino kiganiro abanyagihugu barashikiriza ico bibaza ku biganiro vy'Arusha umuco wa gatanu cyambere cyo je nibaza ko ibiganiro ari vyiza na cane cane mu gihe abantu bafise ivyumviro bitandukanye badahurizako eh rero kuba baratumiwe ni ikintu ciza ciza cane ko haba ibiganiro ariko habayeho kuganira ni ukuvuga ngo bisaba ko bose baba bahari eh, rero nk'uko babivuze numvise ko hariho bamwe mu bategereza kuba mu biganiro batazoboneka bumva ko ari ikibazo rero ubafasha muri ibyo biganiro aba akwiye kubitera konsiderasiyo akagerageza kuha agaciro umwe we wibaza iki icyo nibaza nibaza ko bashobora gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu kugira ngo n'abo bantu bahunze baronke akajya ko kugaruka mu gihugu iwabo wibaza iki ah, nibaza yuko ibiganiro ni byiza cyane rwose ibibazo dufise mu gihugu bizohera ariko haba ibiganiro rero kumva ko bigiye gutangura ni intambwe nziza cyane rwose kandi ikomeye ariko ikibazo ni uko twumva yuko hariyo uruhande rumwe rutazovyitabira uruhande rwa leta nibaza yuko umuhuza yari kubyiyumvira ko cyane rwose akaraba uburyo atuma ko izo mpande zose kugira ngo zihure bicare hamwe baganire cyerekeye ibibazo bihanze abarundi n'uburundi wibaza iki je nibaza yuko bicaye hamwe bakaganira yaba leta yaba abanyepolitike abantu bose bifuza kuganira mu byo biganiro bakicara hamwe bakaganira nibaza ko byobangira akamaro ku Burundi n'abarundi ariko hamwe ahogira bamwe batitaye ibyo biganiro ndabona mu Burundi ko atanyungu twashobora kuronka kubera leta ititabye abanyagihugu ntibashobora kuronka ntibashobora kuronka inyungu zabo ntibashobora kuba bari hamwe ntibashobora kumva bafite amahoro muri bo wibaza iki rero nubaza ko ari byiza yego kuva kera abarundi bamye baganira kumva ko n'ubu hariho umugambi wo kuganira ni byiza umugabo nk'uko nabyumvise kugira ngo bibe birimo abantu bose abateza kuhaba cyane cyane leta kuko niba biraba wibaza iki cyo cyo nibaza kuri ibyo biganiro bitekanijwe nibaza yuko hamwe boca hamwe bakagira ibyo biganiro icyizere cyinshi ndagifise yuko n'uburundi eh, tuzohakura akarusho hamwe watoje hamwe naho ngo bicaye je nibaza yuko bizoguma biyangara kurusha aho Burundi bugeze wibaza iki ico nibaza kubwo leta y'u Burundi tazo kwitaba twebwe turiko turabiraba tubona umengo hari ikintu coba kibabujije ariko ibizoba byavuyemo ariko bakavuga ati ibyo bazoba bashinze hariya bazobyemera wibaza iki icyo nibaza kuri ibyo biganiro bigiye kuba ni ibyizigiro byinshi kuko iyo abantu bamaze kwicarana mu isanzwe inyishu irashobora kuboneka kubera iyo umuntu mufitaniye ingorane nta wundi muti atari uko mwo kwicara hamwe kubera na kare bavuga ngo abari kure ntibayaga baba ariko baratukana rero icyo cyo kwicarana hamwe n'icyumviro cyiza cyane ntibicarane hamwe hama yaba leta yitaba ibyo biganiro yaba abo muri opozisiyo bita ibyo biganiro wibaza iki urabona ibiganiro ahanini iyo bibayeho muri politike mu bintu ku kazi ubanza kuraba abifisemo nk’inyungu rero mu gihe habaye ibiganiro arusha bihuza abanyepolitiki b'abarundi amatata arega ati kenshi inyungu usanga ari inyungu z'abantu bamwe bamwe mugabo si y'ubucose unaharuye ukaraba abazoseruka usanga nk'abanyepolitike dufate nk'amajana abiri basi harimo n'abanyamahanga cyangwa n’abamenyeshamakuru. amakuru ariko abantu nk'amajana abiri bose hamwe ndengeje urugero ugasanga baserukiye miliyoni icumi ziri mu burundi nyabantu amajana abiri ugasanga baserukiye ugwaruka rurenga imiliyoni zitanu hmm? nyabantu ugasanga baserukiye abakenyezi barenga imiliyoni nk'indwi rero ku ruhande rwanjye nizira ko hatogira umuntu yoja arusha avuga rwose ko aserukiye inyungu z'umugambwe sibyo ntihagira umuntu ajya arusha avuga ati jewe nserukiye rwose inyungu zizi miliyoni ndwi z'abakenyezi bari mu burundi nserukiye inyungu zizi miliyoni mbari zitandatu z'ugwaruka ziri mu burundi nuko rero ahanini bashyira inyungu zizi miliyoni z'abantu bari mu burundi imbere kuruta inyungu z'imigango nyuma ari 10 cyangwa 15 iyobowe n'abantu bashaka ku majana 3 cyangwa majana 4 mu gihugu cyose cy'u barongera kandi bagashikiriza icyo bibaza ko cokogwa nabitaba ibyo biganiro mu ntumbero yuko bapfundika hamwe igikorwa ngirakamaro ku barundi bose je nibaza ko bazokwitaba ibiganiro bakwiye kudashira inyungu zabo imbere bagashyira inyungu z'abene gihugu bose ata n'umwe avuyemo kuko no muri ivyo biganiro baba baserukiye abene gihugu yaba abo bazoba bavuye hanze yaba abo muri leta bose basenyere ku mugozi umwe kuko iyo eh, umuntu wese aganira n'uwundi bafise ikintu kimwe bagamije batekerezwa guhuza ariko nihabamwo bamwe bashyira inyungu zabo imbere ntibashyire inyungu z'igihugu imbere bizogorana ko bashobora guhuza kuko urumva umwe wese aca kwega yizana ko adakwega azanira kuri bene bene gihugu nibaza ko eh, boshyira umutima wo gukunda igihugu imbere no kuganira ibintu biza biteza imbere igihugu n'abenegihugu wibaza iki mweje nibaza ko abo bantu bitavye ibiganiro icyo twabasaba bo kwiga ku bintu hanze igihugu cyacu bataravye inyungu zabo cyangwa inyungu z'uwundi uwo ari we wese ku biganiro byarusha kandi eh, kubera yuko ano matora itwimirije gushikira bamwe baravuga ngo abe abandi ntibayashyigikiye ku buryo ayo matora aba bose bayahurije ko hama bose bagaze bagatora ikiri ku mutima atakwidoga atabwoba wibaza iki icyo jewe nibaza nuko izo mpande zibiri zose ziba mu biganiro babigiyemo bose ikintu nyamukuru bakwiye gukora ni uko biyumvira kwiyumvira ineza y'umurundi hariho hose akaba ari byo bisunga cyane rwose ntibiyumvire inyungu zabo mbwabo biyumvira inyungu y'umurundi ahari hose wibaza iki nibaza yuko abitaba ivyo biganiro bashobora guhagarara umutekano w'u Burundi kugira mu Burundi abe amahoro bose bashobore kuyaga bumvikana bashobore kuba bari stable nyine batabwoba bafise nibaza ko bociga icyo kibazo wibaza iki ku bwanjye numva aho baho uwo mutima wo gukunda igihugu esprit de patriotisme abantu bakumva ko ibyo barimo si ivy'iwabo ahubwo bariko bafasha n'abandi bantu benshi cyane kugira ngo bagire ico bagezeko na cyane cyane gukunda twebwe abarundi turi hano mu gihugu hagati kuko ubiravye urabona ko umwe wese yiraba akaraba inyungu akuramwo gusumba kuraba inyungu yoba ku bantu benshi hamwe umenya babuze ndabwirire ahandi rara umenya abantu bagiye kurondera ibyo bakuramo mugabo birabye uvuze uti hukogwa iki rero numva nohamagarira abanyepolitike cyangwa aho biraba kugira uwo mutima wo kumva ko bari kubarondera inyishu abantu benshi atari kubarondera inyishu ku kibazo umwe umwe wese afise umutima wiwe cyangwa icyo ashaka gushikako wibaza iki icyo nibaza yuko abokora ah, abo bantu bitabye ibyo biganiro bwa mbere ni ukuvuga yuko boja hamwe bakabanza bakavugana hagati yabo bakavuga guhanahana ibyiyumviro hanyuma bagaca bafata ingingo babona yuko ibereye ku buryo atanu ivuna wibaza iki icyokorwa cya mbere ni uko bakwiga eh, ku kijyanye n'ihohoterwa ry'umunyagihugu cyangwa irenganywa ry'umunyagihugu agateka k'umuntu hubahirizwe mu bijyanye n'iyo nama bazoba barimo kugira ngo umuntu aho aba ari yumve ko yisanzuye amahoro ari muri we wibaza iki icokorwa jewe mbona ni uko bose haba abo muri leta cyangwa abadaharaniye inyungu za leta ko bose bo kwiga ikibazo gihanze igihugu bagashira inyungu y'igihugu intere generale atabakuyemo hama bakaronderera amahoro hamwe kuko ahatari amahoro umuhoro uramwa hama ikindi cokogwa ni uko umwe wese yokumva yuko afise uruhara kugira ngo arondere kazoza k'igihugu cacu wibaza iki ico nibaza ko cokorwa ngo bikunde habe ikintu cy'ingirakamaro mu Burundi nibaza ko ahanini inyungu zabo zoshigwa hasi inyungu ziwe zikajya hejuru rero mu gihe bagiye guhura hariya ayi ubugira inyungu zabo ubwazo bukwibagira ko zihari yego zigaherekeza mugabo ntiziba arizo ziseruka ahanini bo kwibuka yuko ibyo banye bavugana bitashigwa mu ngiro hamwe n'icokorwa aho naramuco akaba ari je nakibateguriye naho ubutaha igihe cyo novuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki